Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas počesti sviješću koliko je to zaista velika čast i da to nikada u svome životu ne zaboravimo i ne izgubimo iz vida. Naravno, u tim njegovim rečenicama, u tim njegovim pričama, u tim njegovim hadisima, velike su pouke i velike su misli izrečene i velike riječi. Velike sto lekcije za umet. Još samo da Allah subhanahu wa ta'ala uputi narod na pravi put. Da uputi muslimane da otvore te knjige i da počnu sa slašću čitati te hadise da imaju takav osjećaj da to cijene i paze i čuvaju i da o tome razmišljaju. Nažalost, mnogi muslimani žive daleko od tih riječi. Mnogi muslimani, mnogi ljudi koji nose muslimanska imena nisu još otkrili to blago, i nisu doživjeli ono što mnogi vjernice doživljavaju slast upute i slast čitanja riječi Muhammeda sallahu aleyhi ve sellem. Ali zato ćemo mi sjetiti se svih tih ljudi koji nisu na pravom putu. Sjetit se svih onih muslimana koji nose muslimanska imena i muslimanki koji još uvijek nisu otkrili to blago i koji još uvijek nisu otkrili vrijednost najboljih čovjeka historije i njegovi riječi zato ćemo se mi večeras na početku ovog govora sjetiti svih njih dovom Allahu subhanahu ve ta'ala da ih uputi na pravi put. Hadis i riječi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem o kojima sam razmišljao ovih dana vjerujem da ste neki od vas čuli i da vam je ta priča poznata ali zaista i sam sam se uvjerio da je izuzetno dobro podsjetit se na to, jer s vremena na vrijeme čovjek zaboravlja, a insan je insan, upravo taj koji je zaboravan. A i radi onih koji nisu čuli ovu priču, ovu poučnu priču, ja ću je večeras ispričati. Navodi se u jednoj predaji koju prenosi vjerni drug Muhammed a.s. koji se zvaše Abdullah ibn Omer koji je čuo Muhammeda sallahu alaihi ve sellem, a blago njemu kad je imao priliku da ga čuje, da je rekao. U narodu prije vas trojica ljudi su krenuli na put pa ih je putem zadesila kiša i oni su ušli u jednu pećinu u nekom brdu putovali su u kišnoj noći i s obzirom da nisu mogli naći mjesto gdje će je prenoćiti prespavali su u pećini A svako od nas, braćo i sestre, ima svoju pećinu. A pećina je ovdje znak za nevolju, znak za iskušenje i znak za određeno utočište i sklonište. Zašto je znak za nevolju, vidjet ćemo kasnije. Prespavali su u pećini, jedna stijena se odlomila od brda i zatvorila ulaz u pećinu. Nisu mogli izaći iz pećine i bili su prinuđeni tu ostati. Do smrti ili dok Allah ne da izlaz. Jedan od njih je izgovorio lijepe riječi. Rekao je, molite. Dakle, uputite dovu Allahu. I on će vas spasiti od ove stijene. Samo ako ga budete molili svojim dobrim dijelima. Dobro obratimo pažnju na ova tri dobra dijela koje će oni spomenuti, koja su danas veoma aktuelna i bitna. Oni su počeli moliti. Pa prvi reče. Allahu moj. Ja sam imao veoma stare roditelje. Obrati pažnju na ove riječi stare roditelje. E, imao sam i porodicu muzao sam ovce i nikoga ne bih napajao, niti hranio od moje djece, porodice, dok otac i majka ne bi pili. Jedne noći sam zakasnio sa mužom ovaca i kada sam otišao ocu i majci, našao sam ih kako spavaju nisam želio da ih probudim, a moja djeca su plakala oko mojih nogu, želeći da piju, a ja nisam želio da napojim svoju djecu prije nego li napojim oca i majku. Vidimo da je ovdje spomenut jedan čovjek, jedan pastir, jedan, možemo reći, seljak. Nije to bio čovjek sa nekim velikim autoritetom, ali imaše kod sebe jedno veliko dijelo. Bio je mnogo privržen za svoje roditelje. Oni su bili tu, u njegovoj blizini, i nisu bili samo formalnost, nego su bili prioritet svih prioriteta. Ovo je primjer dobročinstva prema roditeljima, kojega trebaju čuti mnogi mladići, mnogi ljudi, mnoge žene. Danas se roditelji žali da i djeca ne obilazi, da i djeca ne pomažu, da prođu mjeseci da sin ili kćerka ne dođu u posjetu babi i majci. Nemaju vremena. A kada babo ili majka presali na ahiret, onda dođu i plaću i plaću. Ali kasno je tada plakati. Pa kada je svanulo, njih dvoje su popili mlijekom. Kaže ovaj čovjek. Allahu moj, ako sam ja ovo uradio želeći tvoje zadovoljstvo i tvoje lice, oslobodi nas od ove stijene. I stijena se malo odmakla, ali ne dovoljno da prođu. Bilo je to iskreno dijelo, bilo je to veliko dijelo i bila je to velika lekcija o roditeljima kojom nas uči Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga drugi od njih poče razmišljati o svojim dijelima koja je učinio i koje bi to dijelo moglo biti njemu argument u ovoj situaciji i koje to dijelo bi mogao da izdvoji i da garantira za njegovu iskrenost. A ja i ti trebamo da razmislimo o našim nevoljama i koja to dijela naša mogu biti argument da nas Allah subhanahu wa ta'ala izbavi iz nevolje. I onda nakon razmišljanja ovaj drugi reče Allahu moj Imao sam jednu ženu koju sam puno volio. Pozivao sam je na nemoral, ali je ona odbijala. Pazi, brate i sestro, aludira se na moral, na ahlak, na veličinu morala, ona je odbijala. Iako je ovdje priča o tri čovjeka, možemo slobodno u ovoj priči izdvojiti i ovu ženu kao četvrtog junaka ove priče. Jer njeno dijelo gotovo da nije ništa manje vrijedno od onoga što su i oni uradili. Ona je odbijala. Zar njen moral nije veličina? a mi živimo u vremenu, nažalost vremenu pojačanog nemorala. Nakon nekog vremena nju je zadesila neimaština i siromaštvo. Ona je došla kod mene, priča ovaj čovjek, tražeći da joj nešto udjelim. Ja sam rekao da, da ću joj dati 120 dinara ako mi se dozvoli. Dakle, ako sa njim učini nemoral. Kada sam joj prišao, ona mi je rekla, Allahov robe, boj se Allaha, ja ti nisam dozvoljena. Te riječi bile su jako teške i došle su do njegovog srca. Našle su put do njegovog srca. Ja sam ustao, nastavio je dalje da priča, okrenuo se od nje i rekao joj, uzmi novac i idi. Rekao sam, Allahu moj, ako sam ja ovo uradio želeći tvoje lice i tvoje zadovoljstvo, spasi nas iz situacije u kojoj se nalazimo. Pa se stijena malo odmakla, ali i dalje nedovoljno, da bi mogli izaći. Vidite kako ljudi, i takvi su svi ljudi, kada dođu u situaciju da nema više izlaza, kako se ljudi obraćaju, obraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako ih njihova vjera poziva, jer znaju u dubini svoje duše da je Allah sve moguć. Vjernici to znaju. Ništa Allahu nije teško. Zatim je treći rekao, a vjerujte mi, i njegova je priča aktuelna. Aktuelno je ovo sa roditeljima. Aktuelan je i ovaj moral, odnosno nemoral. A aktuelno je i ovo što će nam ovaj treći reći. Allahu moj, kod mene su radili najamnici i svakom od njih sam dao njihove zarade, osim jednom, koji je otišao ne uzevši svoju zaradu. Pazi dobro, brati i sestri. To je jedan biznismen, to je jedan šef, to je jedan vlasnik preduzeća da to prilagodimo našem vremenu. Koliko danas imamo takvih biznismena? Koliko imamo takvih vlasnika preduzeća? Kod kojih ljudi radi? Radnici njihovi imaju svoje porodice, imaju svoja prava, imaju svoju djecu kući, svoje žene. Dakle, on je radio i zaradio, ali je otišao nenaplativši svoj rad. Ja sam uzeo tu njegovu zaradu i uložio je u posao. Zamislite ovu plemenitost. Zaista vjernih se zamisli nad, ovako, nad ovakvim karakterom. Mogao je jednostavno da, da ostavi te pare negdje u stranu i da one stoje. Ali nije. Šta mu to nije dalo da, da ih ostavi? Veličina njegovog karaktera jačina njegove vjere, što je vjerovao da će ga Allah nagraditi za dobro djelo. Pa je uzeo tu njegovu zaradu i uložio je u posao. Pa je Allah subhanehu ve ta'ala dao bereket u tom njegovom poslu. I narastao je veliki metak od toga. Ali nakon nekog vremena taj čovjek dolazi po svoje. Došao je kod mene nakon nekog vremena i rekao, daj mi moju zaradu. Pogledajte ovo iskušenje. Dolazi čovjek da traži svoje pravo. A danas ljudi zarade svoju nafaku, zarade svoju platu, pa onaj silnik ne da ljudima ono što su oni zaradili. I on to ulaže i kupuje sebi vile i kule. I on sebi kupuje dobra auta, a djeca onog radnika plaću, nemaju šta da jedu. Iskušenje. Daj mi moju zaradu. Naravno, ovaj koji se bojao Allaha i koji je bio karakteran i pošten i koji je to čuvao i ulagao i radio, mogao je položiti ovaj ispit. Ja sam mu rekao, tvoja zarada su sve ove krave i ovce. Zaista je ovo nešto veliko. Ovaj hadis će stalno trajati. Ovaj hadis, ove velike riječi Muhameda sallahu aleyhi ve sellem, će zaista trajati. I ljudi će crpiti iz njih poruke i pouke. I vidite, braćo i sestre, kako nam ove riječi ne mogu da dosadi. Ne mogu. Ja sam ovaj hadis čitao i ponovo ga čitam i ponovo ću ga čitati. Inša Allah, dok sam živ ću ga čitati. I nikada mi neće dosaditi. Jer kako da mi dosade riječi Muhameda sallahu aleyhi ve sellem koga mi vjernici mnogo volimo. krave i ovce. Bogatstvo. Ništa mu nije uskratio. Ni jedno jagnje, ni jednu ovcu, ni jednu kravu. Nema te pohlepe koja je mogla da utiče na njega. A kako su danas ljudi pohlepi? Samo da im je više i više, pa po cijenu da sirotinja plaće, da djeca plaću, da majke plaću, da žene plaću. To je zato što se ljudi ne boje Allaha. To je zato što ljudi nisu pravedni, što ljudi ne vjeruju u strašni sud i što ljudi nemaju ovakve odgajatelje. Naravno, bio je to veliki gest. Bilo je to veliko djelo, impresivno djelo. Toliko impresivno da je ovaj rekao, zar se to šališ sa mnom, tako, tako ti Allaha. Ne, tako mi Allah ne. On je sve uzeo ne ostavivši meni ništa. Allahu, ako sam ovo učinio tražeći tvoje lice, oslobodi nas onoga u čemu smo. Na to se stijena Allahovom voljom, čudo se desi, stijena se pomjeri i njih trojica izađoši. Draga braću i sestre, imamo li mi dijelo koje smo učinili za koje? Kada nas zadesi teškoća možemo reći, gospodaru moj, ja sam ovo uradio želeći tvoje lice, tvoje zadovoljstvo, tvoj džernet, pa me spasi iz onoga u što sam upao. Ja se bojim da među muslimanima ima mnogo oni koji će imati šta reći. Ali njihove riječi će biti ovakve. Ja sam to zaradio sa svojih deset prstiju. A gdje si čovječe nabavio te prste? I ko ti je dao te prste? Danas, nažalost, mnogi muslimani ne vjeruju iskreno. Vjeruju više u svoje noge, pa se hvale svojim putovanjima i rasipništvom ponižavajući drugi. Neki vjeruju u ono što vidi, a ne vjeruju ono što ne vidi. Neki vjeru, vjeruju u nosu, zato što im je sav život nekakvo njuškanje i zabadanje nosa tamo gdje, tamo gdje mu nije mjesto. Nekima je, nažalost, muslimanima vjera uhoditi ljude, pratiti ljudske živote, a kada bismo stavili njihov život na vagu islama, vidjeli bi da, da su oni vrlo daleko od islama. Kod nekih je vjera u stomaku. Ako ima šta da jede, sve je u redu. Ako nema ništa, onda mu ne valja ni islam, ne valja mu ni hođa, ne valja mu niko. Kod nekih je, nažalost, vjera u stidnom mjestu. I tako samo gledaju kada će obeščastiti koga i kako da učine nemoral. Natječu se u nemoral. Nekima je, nažalost, vjera samo na jeziku. I riječi ja imam dobro srce. A dijela ništa. Kod nekih je vjera u gizdanju i vanjskoj ljepoti. Više vremena provedu pred ogledalom nego u molitvi. Stoje satima pred ogledalom, međutim, niti su dobri sinovi, niti su dobre kćeri, više služe svojoj ljepoti nego što, što služe majci i ocu, a da ne govorim o provođenju vremena u namazu. Kod nekih je, nažalost, vjera u fizičkoj snazi, pa takvi vjeruju da je jedina stvar kojoj treba posvetiti pažnju crni pojas, izraženi mišići. Neki vjeruju samo u znanje, i u diplome. Neki vjeruju samo u umjetnost. A ima i oni koji vjeruju samo u muziku, a ima i oni koji vjeruju samo u položaj. Najmanje je oni kojima je vjera u srcu i na djelu. Ovaj hadis upravo govori o ovima zadnjim a to su oni kojima je src kojima je vjera bila u srcu koji su imali iskrenost i koji, koji su imali djela i to velika djela zaista velika djela o kojima ćemo mi dugo dugo da proučavamo i da na osnovu njihovih dijela analiziramo svoje slabosti. Hvala Allahu ove riječi nam dođu kao ispravka naših grešaka. One nam dođu kao analiza našeg vlastitog stanja. Pa možemo na osnovu ovoga hadisa vidjeti kakav nam je moral, kakvo nam je naše ponašanje prema roditeljima i možemo vidjeti koliko smo pošteni, koliko se čuvamo tuđeg hapa haka i tuđeg prava. I zato je ovaj hadis ne od neprocijenjive vrijednosti. Na kraju ovog vaza molim Allaha subhanahu ve ta'ala da nas učini boljima, da nas učini privrženim našim roditeljima sve dok nas smrt, smrt ne rastavi. Da ih pazimo, da budemo u njihovoj blizini, da ne budemo samo ovo čuli, a dijelom radili drugačije. Ne daj Bože da tako bude, onda će ovi hadisi da nas i kako optuže. Svaki put kad i budete čitali, ako vi ne budete blizu svojih roditelja, ako mi ne budemo blizu svojih roditelja i ako i ne budemo pazili, svaki put kada čitamo ovakve hadise, u stvari čitamo optužnicu samom sebi pred strašnim sudom. Zato je zaista ovo nešto veoma ozbiljno. Ne želim da nam vjera bude šuplja priča. Ovo su zahtjevne stvari. Ovo zahtjeva stalni trud i napor. Ovo zahtjeva da se roditelji uzmu kod sebe i da se bude u njihovoj blizini. Kakve pare, kakvi bakrači, To je sve šuplja priča. To je šeitanov posao. Da te udali od roditelja, da budeš na kraj svijeta daleko od njih. I da ti on iz dana u dan šapće i tješi te kako ćeš biti spašen. A majka plaće i plaće i svaki dan plaće. Zato što te nema, zato što te ne gleda, zato što to joj fali zagrljaj, zato što joj fali topli sok, zato što joj fali mnogo što šta, fališ joj ti čovječe, ti sine njen, fališ joj da te gleda, da li ti uopšte znaš šta znači njoj, tvoje bistvovanje i tvoje postojanje pored nje žive, da li si ti toga svjestan, zašto? onda ti svoju djecu ne daš negdje na kraj svijeta, pa i odvojiš od sebe, da ti znaš šta je roditelj i šta je roditeljska ljubav, zašto onda slušaš šeitana i zašto onda dopuštaš da ti on lažnu nadu ubacuje i zašto dopuštaš da te obmanjuje i zašto da ostaviš roditelje same, radi čega, radi koga. Ne želim da ovo bude optužnica protiv mene, Sretan sam što me Allah subhanehu ve ta'ala počastio da bude u blizini svojih roditelja u njihovom komšiluku i molim Allaha subhanehu ve ta'ala da nas sve uputi na pravi put i na najbolja djela, da nam primi svako naše dobro djelo, a da nam oprosti naše grijehe, da nas sačuva šetana prokletog i svakog zla koje vreba na ovome tunjaluku. Amin. Dakle, ovaj hadis je velika analiza našeg stanja, kakvi smo mi to vjernici i koliko smo vjernici na dijelu. Poštenje, tuđi hak i tuđe pravo, o kome govori također ovaj hadis. Čuvajmo se tuđeg prava, čuvajmo se onog dinara koje kod nas neko zaradi, onaj ko je šef, onaj ko ima neku svoju firmu, neka dobro zna da ovaj hadis i te kako je vezan za njegovo zanimanje, za njegov posao, ako bude pošten, ako bude pravedan, bit će sa pravednima i ima veliko dijelo u koje se može pouzati kod Allaha subhanahu ve ta'ala. Molim Allaha da nam svima oprosti naše grijehe, da nas uvede u lijepi džennet sa ovim našim učiteljem koji nam je ove lijepe riječi govorio i koji nas je učio i koji nas stalno uči svaki dan iznova svojim riječima, svojim plemenitim i velikim riječima koje nam nikada ne smiju dosaditi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u lijepi džennet sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem i njegovim drugovima u kopšiluku u najljepšem društvu u vječnom uživanju. Amin. Subhaneke Allahumme rabi hamdik. Ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilajk. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Bismillah, da osjećujemo. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam. Ja volim Allaha svanu da nagradi našeg vrata Miralema za ove nasihate i savjete i podsjećanje na ovaj